Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը նախորbanությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է ՀՈԻԴԱ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին։ Ազգային ժողովի վերացնունդ խմբակցությունը նախաձեռնել է խորհրդարանական լսումներ։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը շարունակում է մնալ Հայաստանի գլխավոր առաջնահերթությունը։ Գյուղնախարարն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Ասկերանում։ Ստեփանակերտի ռուսկաբանական դիսպանսերում առաջին անգամ իրականացվում է արգանդի քաղցկեղի լապարոսկոպիկ վիրահատություն։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հրանտ Մարգարյանն ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանն առնչվող տարբեր հարցեր։ Մեր սերունդը կարող է պատմության մեջ բարձրես դուրս գա միայն Ղարաբաղի պայքարով։ Դրա համար մենք շատ ծանր կին ենք վճարել մեծ հաջողություններ նվաճումներ են ունեցել բայց այդ ամենը կարող է ոչ մի արժեք չունենա եթե չկարողանանք դա պահպանել միակ բանը որ մեզ կարող է փրկի միասնականությունն է Ղարաբաղը ինքը իր մեջ պետք է լինի միասնական Ղարաբաղի միասնականությունը այն կարևոր երաշխիքն է որ մենք մեր ձեռքբերածը չկործնենք հաղթանակը հաջողությունները կարևորում են միայն այն ժամանակ երբ որ ընդունակ ես դա պահպանել Այսօր միասնականությունը ամենակարևոր օրակարգն է, որ Ղարաբաղի արժեք դրված է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Դեկտեմբերի 14-ին ազգային ժողովում կազմակերպվել են խորհրդարանական լսումներ վերացնունդ խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Լսումներին մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, փոխոսնակ Վահրամ Բալայանը, արտարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը, ոստիկանապետ Իգոր Գրիգորյանը, դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Գաբրիելյանը, փաստաբաններ։ Տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում առաջարկվել է նախագծի մեջ առաջարկվող գաղափարներին անդրադառնալ Արցախի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքն ընդունելուց հետո։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Ասկերանում։ Նա ներկայացրել է գյուղ ոլորտում իրականացվող եւ իրականացվելիք աշխատանքները։ Նախարարը հիմնականում անդրադարձել է Գառնանացյանի նախապատրաստական սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող աշխատանքներին, անասնապահության ոլորտին, այդ թվում անասնապահության կանոնակարգում եւ արոտավայրերի կառավարում ծրագրին, ռոռոկման համակարգերին, գյուղատնտեսությանը հատկացվող պետական աջակցության միջոցներին։ Խոսելով Գառնանացանի մասին նախարարը նշել է, որ կառավարության որոշմամբ պետական աջակցություն ստանալու համար ցանկաշրջանառությունը դարձել է պարտադիր պայման։ Խոսելով սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասին, Ժիրար Միրզոյանը նաև ասել է, որ Գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսերի աշխատանքների իրականացման ժամանակ շատ կարևոր ու անհրաժեշտ է, որ ավելի քիչ օգտագործվեն քիմիական պարարտանյութեր, քանի որ այն սպառնում է բնակչության առողջությանը։ Խորհրդակցության ժամանակ գյուղատնտեսության նախարարը պատասխանել է ներկաների կողմից բարձրացված հարցերին։ Դեկտեմբերի 9-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը շարունակում է մնալ Հայաստանի գլխավոր առաջնահերթությունը։ Այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք կշարունակենք խաղաղ գործընթացը՝ ի բարօրություն տարածաշրջանի խաղաղության եւ անվտանգության։ Կարգավորումը պահանջում է բոլոր կողմերի ջանքերը, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ Հայաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով կառավարության ձևավորումից հետո Հայաստանն ու Ադրբեջանը կվերսկսեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մտերիմ գործընկեր եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, կանի ամեն ինչ փոխզիջման հասնելու անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար, ասել է Լավրովը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական դիսպանսերում Արցախում առաջին անգամ իրականացվում է բացառիկ լապարոսկոպիկ վիրահատություն։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Վիրահատությունը, որին ուղիղ հերարձակմամբ հետևելու են տեղի բժիշկ մասնագետները, անցկացվելու է Երևանի Նայիրի բժշկական կենտրոնի օնկոգինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար Արտեմ Ստեփանյանի գլխավորությամբ։ Խոսելով այցի նպատակների ու ծրագրի մասին, Արտեմ Ստեփանյանը մասնավորապես նշեց, որ հիվանդների լապարասկոպիկ վիրահատությունները ներկայումս աշխարհում լայն կիրառում ունեն։ Իրենց նպատակն Արցախում նույնպես վիրահատության այդ եղանակի ներդրմանն ու զարգացմանը նպաստելն է։ Մեր այցի նպատակը նաև որպիսի կազմակերպենք լեկցիաների շարք եւ կատարենք լապարոսկոպի կոնկո վիրահատություն։ Քանի որ այսօր օնկոգինեկալոգիան լապարոսկոպիան շատ մեծ դեր ունի եւ աշխարհում երևի այդպիսի հիվանդների մեծ մասը լապարոսկոպիկ է վիրահատվում։ Մենք ունենք բավականին մեծ փորձ եւ այսի նպատակը այդ փորձի փոխանակումն է, որպեսզի մենք օգնենք մեր տեղի գոլեգաներին այդ լապարոսկոպիկ գինեկոլոգիական եւ օնկոգինեկոլոգիական վիրահատությունները ներդնել Արցախում։ Ըստ ոլորտի բժիշկ մասնագետի իրենց Արցախյան այցը հիմնականում գործնական նպատակ է հետապնդում։ Կատարելու ենք արգանդի քաղցկեղի կապակցությամբ լապարոսկոպիկ վիրահատություն, հարմատական, հավշային հանգույցների հեռացումով, արգանդի հեռացումով, բոլորը լապարոսկոպիկ։ Բժիշկները այստեղ կոնֆերենց զալում կտեսնեն, այսինքն լայվ տրանսլյացիա կլինի իր վիրահատության, ես բոլորը կբացատրեմ այդ ամեն ինչը։ Անկիմաստը ինչու՞ն է, որ հնարավորինս մեծ քանակի մարդ տեսնի այդ վիրահատությունը։ 1, երկրորդը ինքը լայվ ֆորմատով է գնում, այսինքն վիրահատության ընթացքում գոլեգաները հնարավորություն ունեն հարցեր տալ, հարցերի պատասխանը ստանալ, ես մանրամասն բացատրում եմ տեխնիկան ոնց է արվում։ Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական դիսպանսերի գործարկումն ու տեղի տեխնիկական հագեցվածությունը նոր հերանեկարներ է բացել մասնավորապես լապարասկոպիկ վիրահատությունների ճյուղի զարգացման համար, նշել է Արտեմ Ստեփանյանը, հավելելով, որ այդ առումով այդուհանդերձ կարևորվում է մասնագետների վերապատրաստման գործընթացը։ Հիմա հիվանդանոցը կա, ամեն ինչը շատ լավ է, սարքավորումները կան, մասնագետները կան, շատ լավ, ուղղակի համեմատ նոր ինչ-որ ուղղություն է, որը որ հիմա մենք փորձում ենք այստեղ զարգացնել։ Այցը հստակ նպատ նպատակ ունի, որ ոչ թե ես գամ այստեղ հիվանդներին վիրահատեմ, այլ որպեսզի ստեղի բժիշկները այդ հիվանդներին վիրահատեն։ Այսինքն ես կգամ այստեղ կվիրահատեմ, բժիշկները կգան մեզ մոտ կվերապատրաստվեն։ Սիստեմը այդպես է, ինչը որ իրանք արդեն ինքնուրույն կարողանան այդ բոլորը անել։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանական քարոշչա մեքենան միշտ էլ առանձնակի հաճույքով է ներկայացրել Թուրքիայի տնտեսության մեջ Ադրբեջանի կատարած ներդրումների մասին տեղեկությունները։ Ինչպես կարող են ազդել տնտեսական ներդրումները Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վրա։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ ցանկացած տնտեսական ներդրում իր մեջ նաև քաղաքական տարր է պարունակում, իսկ Ադրբեջանի ներդրումների ծավալը Թուրքիայի տնտեսության մեջ արդեն վաղուց գերազանցել է Ադրբեջանում Թուրքիայի կատարած ներդրումների չափը։ Ավելին, Ալիևը խոստացել է շուրջ 50%-ով բարձրացնել ներդրումների ծավալը, ներկայիս 13 միլիարդ դոլարը հասցնելով 20 միլիարդի։ Արդյոք այդպիսով չի փոխվում երկու թուրքական պետությունների փոխհարաբերությունները գերիշխողի ու թելադրողի կարգավիճակը փոխանցելով Ադրբեջանին։ Այս մասին քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեծ զրույցում ասաց. Тут я бы отметил два момента. Во-первых, доля азербайджанских инвестиций в Турецк. Այստեղ ես կնշեի երկու հանգամանք։ Նախ ադրբեջանական ներդրումների մասնաբաժինը Թուրքիայում ավելացել է ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք ուղակի աճել են, այլ որովհետև շարունակաբար նվազել են եվրոպական երկրների ներդրումները։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Նավթի բարձր գների տարիներին եղել է անգամ այնպիսի իրավիճակ, երբ Թուրքիայի ամենամեծ ներդրողը հենց Ադրբեջանն էր, բայց դա եղել է անցյալում, երբ նավթի բարձր գները Ալիևին թույլ էին տալիս աչու ձախ գումարներ շռայլել։ Նա եւ զինտեխնիկա էր գնում եւ տարբեր անիմաստ նախագծեր ֆինանսավորում, փորձելով բարձրացնել իր հեղինակությունը։ Բայց այդ ժամանակներն արդեն անցյալում են մնացել եւ վերջին տարիներին ադրբեջանական ներդրումները սկսել են նվազել։ Երկրորդ հանգամանքն էլ այն է, որ Թուրքիայի յենթակառուցվածքներում կատարած ներդրումները խոշոր հաշվով պետք են եւ ծառայում են ոչ թե Թուրքիային, այլ հենց Ադրբեջանին։ Ասենք Բաքու Ջեյխան նավթամուղը։ Խոստովանենք, որ այն Բաքվին է եկամուտ ապահովում, այլ ոչ թե Անկարային։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի քաղաքականությանը եւ դրա վրա Ադրբեջանի ունեցած ազդեցությանը, պիտի ասեմ, որ այո, ազդեցություն կա։ Հատկապես մեր տարածաշրջանում դա ակնհայտ է։ Մենք հաճախ ականատես ենք լինում նաեւ ադրբեջանական ազդեցությունից ազատվելու փորձերի, բայց առայժմ Թուրքիային դա չի հաջողվում։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում Թուրքիան կշարունակի Ադրբեջանին անվերապահորեն աջակցելու իր քաղաքականությունը, բայց դա տնտեսական շահի հետ կապելն այնքան էլ ճիշտ չէ։ Это константа Турция поддерживает Азербайджан и будет его поддерживать далеко не только по экономическим причинам. Ալեքսանդր Իսկանդարյանը չի կարծում, թե ներկա պայմաններում ադրբեջանական ներդրումները կարող են լուրջ եւ որոշիչ ազդեցություն ունենալ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վրա, որովհետեւ Թուրքիան այսօր ուրիշ շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի՝ լուրջ խնդիրներ Սիրիայում, Եվրոմիության հետ, Իրաքյան Քուրդիստանում եւ այլն։ Ըստ էության զրո խնդիրներ հարևանների հետ ծրագիրը տապալվել է դառնալով զրո հարևաններ առանց խնդիրների։ Ահա թե ինչու լրացուցիչ խնդիրներ մեր տարածաշրջանում, այն էլ Ադրբեջանի հրահրմամբ Թուրքիային պետք չեն, համոզված է քաղաքագետը Յուլիա Վանյան այսօր։ Իսկ այժմ ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 6-ից դեկտեմբերի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 8 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածք։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասված քացնելու 5, գողության 3, ավազակային հարցակման, խարդախության, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, փաստաթղթերի կեղծման, անզգուշության առողջությանը վնաս պատճառելու, պաշտոնայական ամփոփության, փաստաթղթերի հապշտակման, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից առանց վարորդական իրավունքի վկայականի տրանսպորտային միջոց վարելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բացառությամբ գողության 1 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության 1 հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 111 ահազանգ։ Բոլորահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 483 վարորդ, որոնցից 367-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 16-ը անստապ վիճակում, 8-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր կեսօրվա դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է։ Դժվարանցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների գործակալությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմում կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։